<clears throat> good morning address to ni Koy Koy og ni It It kanidoy um, this is another challenge natong tulo ako ang mo picture or mo design or mo draw sa vision about what we want or what we what results do we want bintabang tabang na lang mo og um, refine basta ang main nga picture na ana na kamo na lay improvise ani so bahin ni sa urgent nga apps nga tong gamon nga very powerful ni siya music uh, ang karon nga um, music gi sit na nila og 40 4 uh, 440 440 hertz so ang do na ang do ang chord A do sa chord A kung mo purma kag uh, chord A mutapoy kag chord A sa piano or sa gitara ang do ana is 440 Hz ang standard kanang na-fix na nasa mga piano ron piano, uh, organ, mga trumpet kanang gi-manufacture bitaw sa industry of course ang guitar kit pwede man nato ma-change pero nila ang guitar sa piano mao na na 440 hertz kung inyong sukdon sa namantay ko an apps nga um, frequency generator 440 na isa ang yang ang frequency o o o, o, vo, o sound no sound ang yang gibugon stingog ang pitch niya ang do sa chord A so <clears throat> agi himo ni nilang Rockefeller ang massive change sa standard tibok Europe America o the rest of the world mga 1945 or basahan napita mga tuiga sa, nako ni nabasahan kalipat lang ko sa exact nga year basa diha dapita marag before war man ganito karon <clears throat> ang gi-explain dito sa nag nag-expose no kanang nag Namo pa po ng game nga masod eh. <clears throat> Ang gi-explain niya dito, gi gi tabang ko no ni og padali sa gira kay ming hire magun ni ang pitch ani ming higher ang sound ba kay ang original nagigamit atong mga time before the World War 2 was 432 32 Hz. Ang sa ato na discover mo ni Ri sa Ginoo kaning 42 Hz. Mo ning note nga Ri chord B. Kay ang ang pinakaubos gyud ang do nga chord A 396 Hz sigon sa atong na discover. Uh, ah, ang kuan ani ang ang basic rule ani sa frequency na plus minus ni siya uh, plus minus meaning og duol nga mga figure like kung gisintro nimo ang 396 kung i-397 nimo kutob siguro sa 5 39 39 400 uh, plus minus 5 pikas magdisod pa ka og uh, differentiate nila mayong mayong pa meaning kung center nimo uh, ah, 396 kung i-down nimo 394 or i-up ba nimo 397 uh, ah, some, plus something mga uh, 5 or even 10 gani di pa nimo makuan kayo differentiate nay gamayng aksyo hugot aksyo lower po naa pa dyan ang klasihang uh, tunada or not <clears throat> ako ning naobserbahan atong akong gi differentiate ang o gitune ang um, ang ang fa no ang fa akong gitune sa 540 unya ang daing fa gitune ako og 528 kay boss ani nindot man ang ang fa nga 528 mo na tsaka to love God and neighbor mo na igo sa chakra to sibo sa chakra ano chakra to chakra, chakra 5 mo sibo sa chakra 5 ah 5 dili 4 di ano sa chakra 4 <clears throat> kay Ernest man ang 5 so 5 to 8 now ang 540 kay joy man na frequency man na sa joy di akong gisuway og uh, ah, change wala kayo diferensya imagine na 528 to 40 pila man na mga 12 no 12 ang diferensya wala kayo diferensya pa wala ba kayo kanang kalahian ba so meaning kung ka-tune in kag 528 kay um, chapter 4 yung gamit nga fortune sa fa na appeal na ang kana joy nag sound pa sa joy kumakatag joy sa tong mo bagting sa atong frequency sa joy ba sa atong sa atong atong heart atong mind so plus minus na siya nga as far as 12 siguro ana pero iskay gyud matagit nimo ang middle gyud ang accurate nga number so hopefully kani akong na na determine na after years nga research og uh, analysis akong ikuan na akong i enumerate ang pito no do re mi fa sol la ti ang do is 396 hertz ang re is 42 Hz, mi is 501 Hz, 501 Hz, ang fa is 528 Hz, ang so is 594 Hz, ang la is 639 Hz, ang t is 471 uh, 741 Hz, 741 Hz. and yeah, of course ang higher do times 2 muna, times 2 sa lower do so 396 times 2 is 792 hertz Okay? Ja um mao na basic nga uh, mga mga frequency. Now ang akong gusto mahitabo himuon nato sa atong apps kay 440 man ni sila. 440 ni sila gasugod. Ang ato is 396 so there is a difference of 44 hertz taas na ni. Eh hait na ni siya Ta taas ni siya mabitan ni nga imbis uh, ah, either ka mo ka og ah uh, nga pinaka base gino sa uh, man's voice male voice 396 or arin taas nga nindot pod 432 kaning re tapoy ka B B magamitan code B 440 naman daan re ja, higher pa jis ja sa ray gani eh. sa 432 higher og uh, 8 hertz mm. ang pwedeng usod ning kuan makalit usod ning yang ning duwa nga eroplano <clears throat> kining ang ang danger aning nagsugod og taas nga 440 which is 44 hertz ni diferensya sa A na to sa God's A na to do sa God's A kaning do sa ilang A ni Rockefeller Illuminati 440 so na difference of 44 hertz so ngadto na na sa Rimi Fasolati do atong itandi tanan 44 ang ilang mga diferensya so ang imong buhaton is pag kuha sa ilahang mga do pasulat mi plus 44 na lang imong buhaton so ang atong again ang atong i the God's do is 396 man pun ani mo 44 equals 440 hertz ang ang ilang i nila or original do nila. So ang so, ang ating Godsry ordinary na chord B 432 plus 44 is 476 ilaha lang re nila na B chord now ang ato nga mi chord C 501 501 hertz plus 44 so 545 ang ilang note me chord C kanang C karon nga kanang usual nga gamit sa piano o kanang gitara nga sa piano <clears throat> So, proceed ta ang mo to ang fa na to is 528 chakra 4 Cordy Cordy plus 44 mo na ilaha is 572 Hz atong E is uh, E or so is 594 plus 44 ang ila is uh, ah, 638 no 638 hmm. okay niya ang la nila is ang la na to or F chord na to is 639 ang ila is um, 6, 683 hmm. sixty Hmm. Basta kay Adi na lang og 44 Hz. So ating T is uh, um, 741 man plus 44 785 Hz ila unya mato ang higher do na to is 792 ang ila is 880 Hz pero yung uh, ah, plus 44 ang <clears throat> diferenso. ang natabo ani is uh, kung sakto ni ato kay daghan naman kadong evidence nga mao gini ato ang uh, nakuha nga hertz sa Dorimi Fasolati and ilahagas ga pirmi og labaw 44 hait hait uh, kusugra sa chakra merdunggan mga kusugra sa dunggan kung ang cellphone mo mo feel man po na siya nga kusugra niya mo mahimong noise dili na siya soothing uh, ah, dili na siya soothing dili na nindot na murag mubuto na ang imong dunggan o mubuto ng cell ana mao lagi na nga ang isa sa uh, dangerous nga effect ani is uh, magkadugay mahubag ang cell mao na ni jay uh, nga magawa ang cyst magawa ang um, inflame ba magawa ang tumor din cancer yeah kung inflame ang atong mga cells kung masamad ta kung di mawa ng inflammation mo dili maayo ang mga samad ya nalaba ang mga oxidant kanang mga oxidant mo may mga borumbado nga oxygen no kanang mga oxygen nga gikuan og asawa katong female oxygen so male oxygen na siya mo na kita oxidant or uh, kuan kanang na-turn by na niya nga kuan kanang murag insurgent sila ba radikal okay radikal magsamad-samad na sila manamad na ang oxygen nga male sila usa nga namadaan sa asawa maghurimentado na sila mura na magdaog sundang o kutsilyo nga manamad-samad ba Doktor liang iya jud is mo burn na eh. init mo, mo burn mo kayo sa nangusunog manamadsamad sa mga cells. Mao gyud na siya ay clear sa pagmagkanser. Unya hubag na daan ang imong mga cells. Mo ni inner nga proseso nga nahitabo sa ilawom nato nga wa na ka di makita ba. Once nga hubag na atong mga cells na injured na sa aning kuan uh, ah, mga frequency sa sound o music uban pa kani sa wifi di na maalim kung maabtan sa maabot ang mga female ah, oxygen kani oxygen kani radicals oxidant free, free radicals di ay free radicals kung makaabot ni sila sa imong cell nga ng hubag uh, maglisod og ayo ang ang samad nga himuon or ang ang, ang sunog no ang burn so, mao na na nga di maayo mo cancer na so active ang bad o gitawag og dissonant sounds dissonant notes kanang barumbado or kanang kanang sa agba ka ng ning suwi, wa mo sibo. Kay resonant man ang sibo. Wa main line ba? Wa ma line. Eh, dissonant ang tawag na. Dissonant sound, dissonant notes. So kaning mga frequency nga plus 44 gikan sa God's nga frequency kaning gasugod og 440 nila wa na mo sibo sa sound sa chakra, sim chakras. So, mas kusog, no? Mas kusog 44. Ang tungod ana, uh, ah, alingungan, noise na siya, noise pollution na ba sa mga cells na to, sa atong bungan, atong heart, ana. Na, years man, years man, so pagkabot, pila ka years, Paabot of the years mo mo grabe ang sitwasyon kay mahubag man. So in other words, ang music nila is gitune in eh nila for the development of cancer. natabang si Jamoy mo pahubag sa una, mo injure na sa pa-inflame sa cells. Dayon nang abot sa mga oxidant or free radicals tong parumbado nga mga na na baw na balo no kay wa na mga sawa wa na mga fuel oxygen na balo na mga oxygen nagsamad-samad samad nila sa mga cells ang cells di nagka-recover sa samad mo proceed na og di mapasok mga tambal og mga nutrients o proceed na into cancer nagtipusulti ang bad music nga based sa 440 uban pang mga dissonant dili resonant dissonant sound mo contribute sa cancer how by resetting the frequency nga kusog kayo aron manghubag ang mga sales aron masamad na ang araw-araw bingo sa saya inig masamad na ang mga sales sa samara na or sunugon sa mga free radicals or oxidants di na maayo mo proceed na og cancer mga dike ng mga lata See? To important part ang bad music nga naghatag og bad frequency sa creation sa mga sakit, especially cancer. So, kani atong role karon nga gitagaan ta guide sa Ginoo nga maka discover sa dorimi sa ilahang seven chakras nga nanato na nila nilapod primordial do re mi fa sol la ti oh, ah, primordial mo na primordial or punuan stem no punuan nga do re mi fa sol la ti kay pwede mo ka magama og mga at laing pwede magkamugama og uh, ah, sanga nga do re mi fa sol la ti sa ari ka magsugod sa re hmm. re si ja sa original nga do re mi fa eh. so kanang mo B no chord nga B pero sa pwede man himuon nimo tong kanang riha mao na pud sa imong do re mi fa na pud pag ihang sanga ari ka sa C nga di ba mi mana mi mana sa original nga do re mi fa eh. mi na siya so chord na siya nga C oh, so katong mi sa original pwede ito mahimong do i-convert mo do inag-chord mo nga C do to siya dyan na siya kauling do mi pasulati branch out ba or network ba network nga do re mi network ari ka sa chord D manong D man tong chord tungkay fa man na siya kanang fa na himong ng family mong monif monifa nga basis fa original nga dorimi pero mao po na dorimi bago niya sa sugod magsugod og dorimi ang d uh, may ang dori, do na niya so ang mi convert nimo do ari na po ka sa so which is chord e eagle hmm. so si ja pero kanang saon nga so pwede na magsugod siya kas si siya mo sugod nga do sa do re mi sa chord nga e no mo network mo networking siya hmm. nay punuan nga do re mi fa sol diin ang kini sila uh, gikan sa re mi fa ma-convert nimo into their own do once mukod kanila to T T ang sarang T core G oh. T na siya sa inahan or original nga do rimi eh. pero do na siya sa ijang kung start ka sa iyang chord nga G do na siya so na siya ikaw rimi rimi pasulati eh. uh, ah, panatan na matugad pero bulungan ni siya ba mga connect ni siya nga mga nindot ng mga sounds hmm, connection eh anyway ang ato aning uh, project or apps maghimo apps nga adjustable ang frequency anything nga ibutang nimo sa do sa chord A eh, um, bisag unsa ibutang nimo 440 kung 440 butang nimo pag butang mo 440 mo resit tanan mo resit tanan sa iyang iyang rimi fasulati mo adjust tanan ba kaysa yun naman ipag-compute doy uh, ah, kaon naman nato ang pag program ani is ang diferensya sa do rimi fasulati ng mga figures Di abot, abot na to sa higher do og higher kay na may time maabot ang oh, automatic ni siya gyapon. Kay scale man siya. Times times to ni siya. So first it sa do re mi fa sol gikan sa 396 to 741. Ang sunod nga set ng higher mo times to man to. O times to ni mo do meaning 396 times 2 mahimong 792 ang ring nga uh, 432 i-times 2 nimo mahimong 864 uh, ah, nga na na ja, pag mahuman na ng sikan do re mi fa sol nga scale sugo na po kas, ito na po kasi mga thirds third higher i eh, times to na po din mo ring ikaduha na mga nga na mga times to ikaduha na na <clears throat> o kaha 8 times 3 ni mo ring original 8 times 3 hindi pa ko ayo uh, ah, sure ani ato pa ning computer no kuhaon na may guide na nga original ng mga piano misag di mauna nga frequency pero makita na to na kapila ang do, do 2 sa do 1 do 3 sa do 1 do 4 sa do 1 ano gi times 2 ang do 4 gi times 4 ba ang do 5 times 5 ba kay mao na eh, dali na kadto pag compute <clears throat> basta kay scale man no? scale of 7 notes man na ah. so first scale kana mga wa, wa first uh, one mga mga duwan ri one ri mi one fa one so one la one ti one uh, mo na eh, ato atong dimension ng mga frequency no proceed na po kaog ito uh, oh, dito or oh, do, doto rito mito ana pilay gusto na to abton nga scales kay nasa nakita nga up sa mga piano nga taas kayo sila taas kayo ang ilang scales mag pwede so abton tag taas na so po ng 10 ka scales eh 10 cassettes ba pero wala na problema sa maprogram di ba so ang atong main ang main yun atong nga feature sa atong app doy is isa lang ka number ibutang nimo sa adto lang sa do sa ah mo sit reset tanan mo compute man sa mo reset tanan kay ron na freedom ang musician pagamit siyang gusto Hmm, kami yung gusto ba? Nga, nga frequency. Kay once nga ngani ng klaseng nga apps, wala, wala pa may apps ngani. I-download niyo ang tanan nga mga piano, mga music apps ako nang download ko ako. Nindot ka yung mga features mo ban na app nga apps nga pwede bali-bali nimo bisan unsang instrument i nimo i-transfer nimo into UK i-transfer nimo into piano ta tanan unya kani ato murag murag transposition pero ang ato lang is kita gi may, i-type yun na to ba or i-set yun ang number ba sa usa lang usa lang musulod ang tanan katurang punuan katong katong primerong do o mother do ba nga sa sa A katong iwan or duwan hmm, mo mo kuan na tanan mo sunod na tanan hmm. ngano og makuha din nato nindot na kayo kay ngano once nga na tay music uh, instrument virtual or i i i piano ba ka pero ma-change dapat may ma-change ni mo gitara once nga naata ini um, atong mga kanta ang chords is pito kada kanta So nay nay oh kanta bitang nga kanta nga kining Greenfields. Okay. So naa itong version nga ah ang yang <clears throat> key key chord ang yang primerong chord base ah, basis nga chord napoy B napoy C napoy D lalain siya na napoy E na F na G so kasabot na tang uh, pag A ang gi gi strum ani or gi patukar is 396 search igo ang atong chakra 1 love for self pag B imong gamiton portrito igo imong chakra to ang imong lower brain lower wisdom material wisdom wisdom nga mo mo mo pabright nimo sa mga material things ha, sa matter dili sa spiritual things kanang spiritual things kanang nasa mind man og sa heart nga sphere emotional na og mental kaning kaning lower nga wisdom kaning chakra to kay ang 6 mo may upper wisdom higher wisdom kaning chakra to nga lower wisdom mamaster ka sa mabright ka adyo ka sa mga material things apil na ng mga scientific mga atoms na mga mga sciences mabright ayo ka makasabot man ka nga na sa mga electromagnetic nga mga kuan forces ano mga kanang karon oh development is di na sa quantum physics di na sa original physics quantum physics na ang sa na biology ni ana sa microbiology gagmay na kayo nga biology uh, biology nga pino na kayo ba ang kung itong atoms na na mga gagmay na kayo mga butang uh, so importante ang chakra to kay mabright man imong love mabright imong love so naputay version sa the same song nga uh, diya sa si magsukad oh willing love man na so mawiling mahawd ka sa willing kay ma, ma mabuhi man ma-active man ang imong chakra 3 willing mo na willing love malab for self or malab for God and neighbor basta willing nya yeah ang fa o di na kay na kay version sa kanta nga chord D. So unsa man sa kining love for God and neighbor so ma active kayo imong chakra 4 nga ganado ka na naay hormones ana nga si produce active ang imong thymus gland man na produce og um, love hormones love hormones po rin chakra 1 kani is love hormones for love God na nibo ninyo sa chakra 4 ang kaman hormones mo na nga energetic kayo imong self imong heart in feeling love for God in the form of uh, grateful ka, mapasalamaton ka, respectful ka sa Ginoo, appreciative ka, um, kuan ka, friend like ka kanang um, um, anything um, friendly kaniya niya ba? na, na, So ga gasi kita og bagting gasi kita steer activate sa simulate sa mga chakras kada usa nga makabati sa tong kanta. Maari ta sa sa so is uh, ah, dabaw na Ernest. Ernest. Labaw na kay superpower ni sa mo, mo back up sa me o ah, sa uh, sa sa willing love sa will ba. Kung Ernest mo back up sa will, kating powerful ka sa imong will Mm. Kay kaning kaning Ernest nga nga so 594 Hz kaning Ernest og sa kayo pa ni murag torch ba kanang or kaning welding machine nga kanang posible ato ning pagkuning kwan bi wifi sa kaning Ernest chakra 5 nga naa kaning na, gi manufacture o naa sa imong thyroid gland atong throat tungod nga sa atong throat mo manufacture ni siya og hormones nga ang power sa hormones ang hormones energy na power na siya mao na nay spirit nga naa sa sod energy ba spirit nasa sod sa hormones no para itong love hormone sa heart mo to'y energy nga love for God and neighbor nga kung daghan kag hormones gigama sa imong thyroid or thymus gland thymus gland number 4 ganado ka ang feeling mo sa Ginoo sa imong katao uh, ah, loving kayo ba active o ganado ka wala mag-manufacture imong thymus gland kining chakra 4 og hormones love hormones divine love hormones kay nitabo na nasugukan sa mga fats ja musring labad ko no ang finding sa mga doktor nga universal nga nahitabo ba kanang all over the world once nga magsugod nagsud ang fats dako day kaadyo ang thymus gland na original kana nasa bata pa ta pero mo shrink ni mo gamay siya kaayo wa ko kibaw sa kuan sa size basta kay ma, ma, ma nabas, mabasa ni mong ilang explanation nga from big very big nga size mo gamay kung fats na makasod and then suffocate suffocated punon sa fats punon sa lawom na sufukit so dili sa pagtrabaho ug mapuno sa pagtrabaho na sa paggamag hormon sa paggawa sa hormon sa pagdihok sa kuan sa gland sa pagsugod niya gama og mga <clears throat> hormones kinahanglan mag space kani gisupukit man yamang punon sa fats so meaning tablarang patay or wala mag-function ang imong time mo suglan mo na nga dyan mo ta feeling ta nga wanjo dyan mo feeling ta sa ginoong nga love atong ra mind na magsigig love God love God love God siging diktar to pinumdom love God love God love your neighbor love your neighbor pero dili bitaw nga panang tumatik bitaw sa subconscious gadihok na ra imong feeling na imong tanan mga tanang mga organs nimo mauna na yang ang kuan ilang ginabuhat o gin, ilang desire ano, tanan-tanang organs gikan sa matadunggan ana pulos na inline ganado wala dili at wala tay feeling manay general nga description wala tay feeling of love nara tay thinking or uh, mental nga kuman nga atong gi hinumduman or gisigi na tuog nga bagting or tukar sa tong utok pero in reality the mo feeling the mo feeling atong heart tungod aning ang akong na-discover nga explanation na kaning ang gingon ninyo nga ang thymus gland na to number one wing rank and then puno aming gamay pa hindi nasugukan sa fast so saon paggama sa hormones unsang pagsud sa Holy Spirit nga power dito sa thymus gland and then mag hormone nga mo mo push mo mo energy mo energize sa entire body na to entire body so naman na example no so mga po na diripod sa kining Sue meaning Ernest thyroid gland na nimo na imong throat so kinahanglan nga imong throat or thyroid dili masakiton kanang sakit sa mga ang nakuhaan gani og mga thyroid gland bitaw giturahan kani dili lay ninyo nakilala na siya og artificial or in, ah, tambal nga na iodine ah, nga na kay wala damo na just jay mahimo nga kwan pero I don't know og ayo din bang sod sa hormones basta kay ang hormones nga or energy nga gamon sa thyroid gland as chakra number 5 siya ang ifi ka na is Ernest grabe ka jo ka porsigido ka kung daghan ka ng hormona murag kuan ba strong willed ba strong willed jud mo na na misapply ni mo na mga gahig oh, stubborn pero correctly applied mo na gitawag kabatasan nga di dali mo surrender dunay mga goal na dunay mga vision dunay mga uh, gitarget na kay giporso nga uh, sa ka vision or uh, goal di ka madidali o uh, surrender earnest jud ka mo na para ang tanawan ng kayo sa uh, imagine na kanon ng kayo sa kayo sa welding machine di ba ang purpose sa welding machine is iyang tunawon ang ang <clears throat> puthaw and then iyang isumpay no tunawon una din sumpay mahimo ni ja gahi man tanang puthaw maupon sa acetylene may una na sila so mo na lami nga uh, concept or picture unsa ang earnest ang earnest is um, tunaw niya ang mga babag then himuon niya ang babag nga imbis babag bridge noon mahimong mahimo na siyang tulay nga mo hatod nimo sa next next step no or kahaadto na ba sa destination so kung naa kay mga songs nga ang gibutang nimong K o chord is uh, so o E eagle E is an eagle nga nakabase sa so nga 594 hertz gasigi ka og stir up og activate og stimulate imong gistram nimo ang mga ang karakter nga Ernest ang ilang mga ilang ilang mga chakra 5 chakra 5 nila nga Ernest ilang terwid terwidlan so kung ari po ka sa fa gamito nimo uh, ah, no fa ang la la gamito nimo ang F nga chords wherein ang la nimo is 639 hertz unsa man nga gibagting nimo or gi-activate gi nimo ang ikaunom nga chakra which is duham ni patience siya og upper siya nga wisdom gitawag siya patience sa Ginoo og upper pod siya or higher wisdom wisdom ni nga mag mag-educate na to inform sa mga dili makita kaning mental kanang ang mind ay magka discern ba hindi makita gud ang mind ay magka discern ug ang heart no kanang duha di siya matter di siya di siya solid di siya liquid di siya powder mga things nga uh, only the mind and the heart can perceive so gikinanglan man nato kay sa atong whole person, we are made of three man, meaning body, mind, or heart. So, ang mind or mental, heart o emotion, two parts. So, two parts ta spiritual. Two parts ta non-material, non-physical. One part ta physical o material or body. So, importante ning higher wisdom kaning third eye kaning imong nasa center sa imong brain pero tungod sa taliwa sa imong mata diba baw gamay nasa imong forehead bantay ka ng bantay mo ng mga Hindu mga kana Indians ba nga tangan lag lingin dots na ilang forehead mo diha diha ang third eye so meaning spiritual wisdom Anja, howd ka sa relationship relationship with people howd ka kayo ana relationship with God kay relationship, relationship more on mental and emotional mo na relationship, relationship with animals howd ka ah, mo anan nimo mga animals howd ka mo handle uh, ah, dili mo resist ni mo mga has mo duko ni mo mo friend nimo mo mo best friend nimo uh, ah, kay dili ka sure na ka dili po ka kuan harmful nila dili ka mapatay nila na na na point nga mabot, ka ka sa point nga pwede ra nimo sila hung ifi through feeling lang ba nga bitan karon daghang mga uh, mga rats dili pita ang misin nga rats imong lugar gusto ka mawa sila hangyoon na nimo o kanang ako natistingan nga uh, mga three bases to nga ming kalito kusog kayo ang hangin ulan to nga bigla kusog so, sugod na ta ang kining uh, unos na uh, request ako nakigisturyara ko sa na may guide ani ko naman na sa dasot gospel tamas ang usa sa nindot nga na explain ani nga through your heart makigtok ka ba mangyo ka dili orderan dili mo hugaon as loving loving friend ba kisulya ka Verbi Miro nagpray ko sa itong ginoo eh, nakamatam ko nga uy unos na nga December pero last December ko uy unos na kusog na akong gimo is uh, nakig after prayer sa ginoo nakigtok ko sa wind your phone will be out of storage <clears throat> grabe gid kaya impressive kayo ang resulta no abi ninyo linaw nga hung kana bitang murag kana bitang panahon nga kanang nganong distinguishable kayo dali na murag nakita nimo ang nako ang difference differentiate ko no kana bitong time nga walay sound kan lugar nga mga kuan ka nga wala sa para pag mitabo nimo nga mapawong ang suga or kurinti di ba kalito pangawa ang mga sawon so mga suga no, manani na kay ma-discern nga kanang sounds of silence ba gitong lang sounds of silence meaning kas, kanang quiet kayo ba katong duha o tulo ka bisis nga gabi kasagaran to nga kamata ko nga mo aksukunos unos na mo to ang baton yan ang magpubya na tagi kaning so yan ko tag-udit di mas active na ta kayo mo mo pray mubuhat sa ang itong baton in humility ba ubos sincere nga hangyo ang resulta no ang quiet ang quiet na paghunong gud sa hangin na ulan na lang nagtatak tatak nga hinay arang laruha kayo ng kalit jud ug kang kawa jay murag jamoy kanang gitawag jamoy timik ba murag na vacuum ba jamoy yun yung sound kadto na nabili ng sound tong ulan imagine ka ulan na hangin windless hmm. that's impressive nagikan sa unos so mo ni ang gingininjo nga kining um, makakuan ta ma, ma, ma, masuod ta or makakonekta kaning resonant nga mga frequency mo reset man sa atong batasan kun atong mind sa heart na to mo reset ba magentle ta nga kaning number 7 nga chakra is humble make merciful ka dili ka isog dili ka angry dili ka insultador dili ka violent dili ka muhulga mik good mik pag yun kag mik pareha ka og tanawa ng dab diba ka observe mo ng dab ug ta sa pagka magpakaon tag mga dab sa rasa <coughs> di ka mao pasakit ba mao nay batasan sa tang Ginoo di ka mao pasakit kay kanang gialaw niya nga sakit nga atong gibati kit ato jud na uh, more ato jud na kita gi na nag-create na yan na lang gialaw na kanang gi gipasangil nila nga ang Ginoo mo'y ga buhat na or ga patay or ga gawas nga kaya man niya buhion ang lawas niya mo laman niya mapatay so kaya man siya mo mo mo revive di ba mo pare incarnate man problema pero ugi mo jung susiyon kanang ito na si jam mo gapatay uh, ah, ang reality na change form na niya ang ang ang soul or spirit nga na diha sa soul change niya gi-transfer niya for example di na kaya sa lawas mabahin ni reincarnation di na kaya sa lawas da namatay no o gitugot niya nga ma, bangga no actually katong soul ibalhin to niya og new at may mo na puto siyang new baby aron stronger ng body uh, something like that ba daghang daghang possibility pod uh, um, ang uban i, di pa niya ipa-reincarnate balik sa niya sa spiritual being spiritual level di pa niya ipabalik sa uh, earth palitan basta kay ang ating gi tuan o nadunggan o gitudlo nila nga uh, gipatay sa Ginoo uh, example ka to pong uh, tibok mga tao sa kanaan kanang pagsud na sa mga Israelitas katong Israel bangikan sa Egypt led by Moses musulod na sa kanaan nag isa sa sugo niya ang Moses and then gisawa na po nilang Joshua then gisawa na po nilang nakapuli nga si King Saul order niya example nga itong King Saul itong nabilin ipahurot yun dyan bata, tigulang, baji itong mga apil sa army malaki sa ganing mananap ipapatay oh, nibulong ko ba nga kuya ang ginoo pero doon na na statement na ginoo nga gisulti nga wala na tayo paglao man ng grupo ha magkabago ang mga anak magka, mga bagong generasyon magkagrabe so no more hope so tudas ang walang i-appeal or gikuha diya sa Old Testament nga records tanang teaching lagi sa reincarnation especially ng migration of the souls mga souls badag grupo sa souls mo migrate marabag kanang gingon bitaw nga dunay season sa year nga ang mga sparrow, I millions mo na mga sparrow mo tapok, mo migrate sa lain na pod kay winter na din dapita, di na sila ka ka uh, ka puyo kay puno nag snow. Mo migrate sila sa lain nga kuan group migration sa lain na pong nasod dagko lagyo na kayo. North Pole to South Pole nga na ba? yung mga swan uh, ah, na yung mga swan nga daghan kayo mga itik ng nindot puti kayo so kanang migration of the soul group migration ang nahitabo or ang gibuhat sa Ginoo adto hutdon og patay hasta mga bata hutdon patay so mahagtang na ang usa ka nasod nga napuno sa mga idolatry napuno og mga Dios Dios napuno og mga practices sala no kahimo lang nga uh, wicked or dautan or immoral no nga idolatrous adulterous pa idolatrous pa adultery ning sexual nga mga kahugaw nga idolatry gamag mga Dios-Dios ang puong binitiro ning Ginoo so tudas pag tudas ang gihimo di sige ngadto migration of the soul ipamalhin tanang soul mga bata baji kulang tanang soul mga adto sa bag, sa New Israel nga mopuli didto sa mga lawas na sa mga Israel mahimo na silang bag mga anak sa nga matao sa Israelites sila nga mga soul manawa na tong sabtin gihimo na siyang puhunan kay na inlampos man sila si um, Pope Chupilos o itong mga successor niya 450 years 153 ah, years gid to be exact nila ni gitrabaho nga maugtang ang doctrine of uh, reincarnation meaning di na mahibuan sa mga tao lampos lang na mga diri dapit sa um, bago pa ang uh, mga somewhere pa sa mga 300, 400, 500 nga AD e yan ang pita so 3rd, 4th, 5th century diya sila nagtrabaho sa ilang conspiracy nga tangtangon wag tangon irison sa mind o sa mga records ang reincarnation so nawa gyud so wala ta kay bawo apil ng pag-iris na sa Old Testament so ang metabo is uh, wala na diha sa Old Testament ang pabilin lang diha is ang sa Ginoo nga act nga wa na human kay giputol man diha ang yang diharam kutob sa yang order nga pamatyon na wa gani mo tuo si Saul na gipabilin nasuko sa mga ginusog magkaingon nga mas grabe ka manitod ang Ginoo kay ni Saul magiluyon pa si Saul kasi mao nang sikreto nga nagdagan sa mga utok sa mga Europeans o sa tanang nagbasa sa Bible mga Americans kita po diri hinahinay nagdevelop og grudge batok sa Ginoo abi ni Joe mao nay basis main basis sa mga artist kanunay na nila gi kuan gimension nga incident nga cruel ang Ginoo usa na sa example nga daghan ka mga uh, mga artist o communist nga naka naka nakadiscuss na debate nako sa internet no especially ang mga YouTube nga mga comments na ano, na video ba na ng mga trapika akong na-discern nga grabe ang ilang dislike sa Ginoo grabe ang dislike sa Ginoo kung kung maka kung mubutang pa sila dislike 1000 dislike ilang ibutang tungod ana nga mga sitasyon nga mga giputo bitaw giputo nila ni si Impero Constantine may galid sa compilations Bible pero nagsuhol na sila og Italian nga uh, intellectual kanang maayo sa kanang journalism ba sa karong nga term katong piso family PISO Italian nga families family mga intellectual tong mga brahe to gisulan sila sa Pope og nila ni Emperor Constantine nilang mga emperor nga may maghimo sa editing so gihagtang tang tang man nga ug basahon ni mga ulis namin karon na di ta extra careful mo muhang up ta kay gibugto mang story kutob man sa giondiran sa Ginoo si King Saul nga ipahurot hasta bata mga elderly mga babay hurot niya wa mo tuman si King Saul na ipabilin niya unya perting suko sa Ginoo ang ang gibuhat sa Ginoo is giwag gitangtang niya si Saul pulihan niya ang King David so manay <laughs> magic distortion nga tactic sa mga di man gudto sila si Idolo Constantine real nga Christian gud di gahimo na sila religion nga murag soft ga nangopya lang nag nag-excerpt lang sila nagkuha lang sa excerpts at least nga mo makahimo sila scripture nga basis nila silang religion mo nang guwa ang Catholicism nga di ang mga member notoryo sa mga tanang klaseng mga binugoy binuang kanang mga leader ron sa mga companies ko kung mga mining hasta nang gada kana kung nga naa sa mga gambling mga prostitution mga katoliko na to be frank katulad ko mabuko pero naglaylo ko no? nag self educate self reading self study ang atong filo mo dyan sa ligan di ka magtuon di dyan mo gayad mong ginoo ang katolik katolikisim hasta po ang protestantism sa mga Amerika notorious po ang mga Amerikano ron sa ila religion mga region may gagayad ng mga exploiter so tanawa ng mga mga protestants anglicans ang mga ang UK o mga Brit British ang ang Amerika protestant so baptist na ano, naghang klase more baptist na sila majority pa sila protestant na ipart ng mga mga Catholics pero major, majority sila nga ah, klase-klaseng mga protestant denominations mainly mga baptist so unsa ilang act nila ilang buhat oh Europe led by UK then USA leading the rest of the world ilang gisulod ang Africa gisuyop nila ang Africa kanang term nga exploit kanang ang natural resources gipang kubkub gipang mina nila unya ang treatment nila sa mga African people sa 54 nations or countries na gamito nila as laborer unsa ba pero isuppress nila ang development personal development ug naay hatag silang edukasyon edukasyon na para ma kanang bitaw nag-literate na magka magka-serve kanila effectively like writing na ano, mga certain math ana pero dili educate kanila nga mahimo kang strong uh, ma inventor ka ma talented ka na ma, ma mahimo kang independent entrepreneur dili dili <clears throat> munang may deteriorate pag-adyo ang muna effect sa ilang ilang Christianity ilang Bible ilang religion ang ilang Christianity or religion may deteriorate yun ang mga Africans Ngan, mm, makita niyo daghan ng picture bitaw nga luoy ka sa mga Africans kanang mga picture nga nagrepresent sa ilang pagka pagka degenerated kanang kanang picture nga asa kitag lugar nga pilit eh, pilit na ang skin sa bones marka na mihulma ng bones sa una muron mga bata ako makita na na karon lately sa nanay internet hasta din ng mga nanay mga tatay dapat na ba kanang mumarka na muhulma na bones mga ribs apalabot ng mga deformities nga nga mahitabo sama mga malnourished mga malnourished magukag walay economic development walay economic prosperity mao na nahitabo sa mga Africans as a result of the treatment nila sa mga Amerikano o mga mga Europeans so gadagana ang as mother religion ang Catholic nga daughter half daughters man tawag na sa Revelation uh, 17 Hello Daughters ng Protestant Religions. Apel ng Anglican sa UK. Exploiter sila. Ang ilan ng gugmay lang kawalingon. Kung nagitawag doon sa tibok libutan, daghan mga adyong comments na sa YouTube. They enrich themselves by impoverishing others, including or such as the Africans. Ming ang China, lahi ang China approach. muna'y honor ron sa China ang ang ang description sa China karon sa mga YouTubers o uban pang mga vloggers, commentators, I mean commentary. China also enriches herself but by enriching others. How? Ang arita sa Africa. For 200 years, Amerikano o mga British o mga European, mugama sila, mugama man ugaling sila og kalsada bridges sa Africa kung kuan lang mukunik kana kung mukunik sa ilang site sa mining itong sa ang ilang minahan to the port or to the airport or to the wharf no sa sa pier kana ra pero China 200 years naghihimo sa mga Amerikano o mga Europeans ha deteriorated ang mga Africans ang resulta decorated soul, body, and, and spirit. Tangnan, ruoy ka yung mga Afrikano. Ang ilang natural resources, tuwa ah, sa mga Amerikano o mga Europeans. Di na nila mabanggbang, di na sila ka-review sa na. Di, dili na nila madinay na. It's already public knowledge. Gausik na panahon ang mga Amerikano o mga Europeans kung self-justify pa sila na that is already the the their signature uh, fruits for occupying the world and Africa for more or less 200 years. Pero China, in 30 years time lang, uh, this is real. Ha? Ah. In China, in 30 years time, unsa gibuhat sa China, um, i-apply niya ang duha ka principle dole out charity meaning mo hatagag aids or arms or dole outs at the same time katong uh, ah, gitawag empowering charity empower ka i-equip ka ba i-strengthen ka no. so gi-obey nila gi-follow nila ang ilahang proverb nga give a man a fish and you and you feed him for a day manay dole out no charity. But teach him how to fish and you feed him for a lifetime. Muna empowering charity. Ari sa empowering charity ang impressive. Impressive man ang ilang mga donation, ilang mga aids, pero impressive yun ang empowering ano. Roads wherever roads are needed. Imagine, eh, why question us pag mingon ang sa kabarangay sa Africa nga sir kinang sir sir Chinese sir China sa whole antuman man mo sa gobyerno sa China pero via sa mga businessmen nga nagrepresent <clears throat> represent represent sa nasod sa China oh sir among kwan farm to market road oh no question ask highway like nindot ka sa mga mga kung quality na roads ba sir tibok bungtod sir o bukid nga dako kayo amo gusto namong ma-convert into rice rice field rice races mm, convert convert so roads wherever roads rice field wherever rice field railroads no train and railways wherever they are needed tambok pag mga kinalayuan o kinabagaan mga diserto bridges isus mga bridges kan na mga habog kadyo mga tagas kadyo mga valleys ja kung di kinana pa buhuan ang nagtabok paspikas bato man magdisod naman og gamaog kasadas kilid adto buho magtanil sud straight na buho lang taniling <clears throat> bridges wherever bridges tunnels wherever tunnels are needed dam, irrigation, wherever they are needed, dam, irrigation, communication facilities, wala, tukod, transportation, tanan. Oh, kinsa may dili mga ligo na na. Mga deserts, ipang convert into green nga mga fields, into orchard, kumbayan, sagol pa. Ang dessert nga grabe mahim, mahimong first row mahimong row sa prutas second row solar panel next row prutas sunod po solar panel uh, alternate solar panel o mga prutas lima na klase ang uh, limo Unda, paspas diba? Nagka-expand sila ron. Paspas sila sa conversion sa ilang mga mga sa mga desserts. Na dili lang ilaha nga dessert, sasta dessert sa sa Jordan dito sa Rwanda na nagajog tabang sa mga Chinese ilang gihimo na arita sa apps ang sa Amerika o European o ilang grupo ang apps nila is Facebook uh, Messenger kung mo business ka kailangan mo bayad ka sa ato sa Philippines 500 per advertisement kay aron ang imong ads ni mo announcement sa imong product mo abot sa tanang mga tao nga nagamit sa Facebook o Messenger anang uh, reduce no or perimeter for example uh, sa akong lungsod diri hagna Bohol ja around mga or nearby nga mga up to lima ka lungsod left kay coastal man eh lima ka lungsod left o lima ka lungsod right and then pa sa bukid kay coastal man ni eh nga hana ngadto sa Sierra lang na lungsod so kanang area imo nang i-identify sa Facebook bayad ka nga per per announcement per, ad, per ads nga Wala mo nagpiraans to. Wala mo kong suway. Pero gi, bilan ka nga. Di na nga mauni. Umusod ka ni gusto ka ni. Mauni mong bayaran. <clears throat> Yung aksyon na sila sunod or adjust na karon pero kajad eh, lupig sila sa Chinese. Nga ni ka-empowering ang Chinese. Ang ilang WhatsApp gihimo nila as competitor sa Messenger o sa Facebook. Oh, free tanan services sa WhatsApp no question us ambot og nabay way kwarta ko sila siguro pangayoan ta nila og murawat sila og donasyon na to kung mulampos na atong business transaction kung doon na na sales mahimo wa pa ko pero balhin ako sa WhatsApp pagka mag-upa kay pagkahibaw nako so di ka undangan yun sa China nga ma, ma ka ila dyan gipaktis ang teach a man how to fish ilang problems ilang ancient nga ilang mga ancestor ma ilang gisunod sa mao ni gipaktis jud alive yun ang Alibaba ni si Jack Ma si Jack Ma mo'y ako nakita nga pinaka epitom hero sa charity both sa uh, dole out og empowering charity kay bisan kag zero start ka o gamay ra kayo ka nga farmer na mo coordinate kaniya mga utabang niya suportahan ka tanan mo kinanglan hantod nga mahimo kang dako nga entrepreneur daghan ka dyan na nahimo anak nila daghan nahimo nila anak dahil lami kayo nga classic example nabasahan na ho isa ka small small time pa to siya nga small skills siya nga <coughs> kuandoy kining grape farmer gamay ra kayo siya turon how how how na kay dugay naman siya nga farmer kabisado niya ang mga importante nga taktik nga tambok tamis sinaw ana uh, healthy walay walay walay kutkot ana <coughs> sa gihimo ni jakma Ma backupan niya to cut the so tanang klaseng backup marketing capital acquisition sa land ana tanan packaging ana nga yang ginan kay dako naman tukod og building nga adto mo ng uh, himong factory or kanang packaging warehousing basta tanan <clears throat> karon pakita ang picture sa iyang grip Street Farm. Ay, sus, kalaod-laod eh. Kakakazo. Grabe ka kuso si Jack Ma dan na mo na, na nasubraan na hinon kaayo si Jack Ma na, nahimong master na nun si Jack Ma nalupigan niya ang mga kan sa leader sa komunista o sa socialism na ron nila na pure komunista sa China mo na nga gipa silent ninon siya pero actually si Jack Ma mo ming, ming surpass nila maogi mao pa naigihimuman sa mga gobyerno sa mga political leaders sa na pero na na feel lang sila og medyo murag na threaten sa progress kayo ni Jack Ma pero mao na mao na siya nga kwan hmm, ma'am pupat siya mura lang ipahinay lang ipahilom lang gamay kay mo usahay mo mo saway naman po si Jakma nga mo ni kuwang ninyo nag ihanap pong saway yon ang gobyerno ba uh, dili dili na dili na tunada nga hinay mura og insulting na ba anyway mao gyapon wa gyapon na siya ma wa ang ilang ilang focus nga mo power so um mo ni ilahang makita nimo ni sa ilang mga gipang buhat dili lang kay sa gipang sulti gipang buhat yun so ari sa kuan lagi yan yung mga mga apps no uh, wala ang nitabo karon especially pa jud nga nakabantay na mga tao nga gi ang private information ang privacy na to sa app sa messenger ta og sa kining Facebook gi na violate nila gi Ispayan ta sa mga taga Facebook. Ah, daghan ka na malhin na ron. Yan na sila sa uh, WhatsApp. Uh, kay no question na ask dito ka makahimo ka sa imong gustong buhatan uh, so ang ifi ka is jam muna ka joy user sa messenger o sa facebook kanya akatong Instagram nakuha nila, na acquire man nila no, ang gipalit man nila ni Mark Zuckerberg tagliha sa Facebook. So ang Instagram na nila o nangawa nang withdraw po ng diha sa Instagram namalin sa WhatsApp. So ang mga kabus, ang masa tuwa sa mga tuwa sa mga apps nga gipangga sila sa mga Chinese nga mga apps. So mo example no mo example mm. so gusto ko nga ngani ang atong buhaton gitawag man ning socialism eh, pero actually loving God neighbor and self ni siya nagka nagka dako ba naka-expand mong love sa China uh, doon ay sense pa sila sa may ginoo pero tungod lang kay ubos sa Christianity nawa sila love or di na sila recognize sa Christian God or God of the Bible or Jesus um, <clears throat> kay offended ni sila kaayo lagi sa buhat sa mga Christian nga mga capitalist And atong time ni Rizal no way back in mga last part sa 1800s in <clears throat> travel si Rizal tour around the world starting sa US din pa Europe siya agabot sa US ang una nakita is daghan ka yung mga Chinese kay dag, papilitin man kayo daan ng daghan man daan ng mga Chinese good ano pato magdi mao mga uh, Chinese opay coordination bitaw o pa sila maka focus og system nga kanang um, give a man a fish and feed him for a day and teach him how to fish and you feed him for a lifetime wa pa na kadyo ma, ma out ba so ang mga Chinese luwi kadyo mo yung i-describe ni Salaw na sa kwan uh, so na works and writings of Dr. Jose Rizal describe niya dito nga arang ka sa puwente sa progress or system sa capitalism sa Amerika kay pagtugpa niya sa California masiro to nakita na niya ang luoy kaadyo nga working condition sa mga Chinese miners daghang mga Chinese nga minero da ang mga amo mga Amerikano luoy kaadyo na iyang conclusion no the prosperity and progress and freedom na iyang gimension prosperity progress og freedom nga gi gi harp meaning gi gi broadcast gi panghambog sa mga Amerikano is only good for the white man wa ko kalimutan na is only good for the white man so kung dili ka bilong sa ilang rasa uh, luoy ka malabo so wa jud ma-impress si Rizal sa capitalism and democracy o Christianity combination mo na start ka Christianity mo produce og economic system nga capitalism og government system, political system nga democracy or monarchy o ano So mauni sa effect. So ang atong contribution ani pag go with the tide sa China o sa China kulang pa sa Ginoo. Murang communist and artist pa ni sila. Pero na nadaghan nagkadaghan na ang mga mga Christian Chinese nga ming kwan jud ming paila ming kwan up yun sila ilang itong original nga true true religion ang true God jud natagtanan ba uh, sa atong ancestor nga mga Chinese maupo ni siya true God ang true, true God ba true creator layo pa wa pa ng mga katoliko wa pa ng Christianity wa pa si Jesus Christ gani ang pagsug pagguwa ng mga Chinese nga mga religion, mga philosophy nga Hinduism, mga Buddhism, mga kapit sa Indian ano, Shintoism, Japan, um, sa pa, Confucianism, moron Japan, China na, Taoism, Japan, China na, mga principle ma, mga isim religious isim pag Diya, diya na, na sila sa mga diri pa sa mga diya na sa mga 1005 years before Christ. 1005 BC no before Christ. Pero take note nga 4000 baya BC 4000 years baya before Christ. Ikan nito tayadan to Christ 4000 years na. Ang atong nasod mother mother country nga China uh, founded by Tatay Sihin, Patriarch Sihin di adapit sa Fort uh, 3,500 BC di ay uh, dili 4,500 mo ang gisulti sa ubang uh, podcast nako kay 4,000 man ya 5,000 years old si Tatay Adan adto na mga 3 mga 300 years old si Tatay uh, Kain uh, eh, silang dataisihin mga di pa dapit sa mga 50 years old or 100 years old so more or less 500 years na nindagan ang time nilang tatay Adan usa pa na founded ni Patriarch Sihin mga batanon to sila mga mga litaw to pito ka grupo upat ka pairs ah pito ka pairs so 14 sila ka tanan led by tatay Sihin mo na nag-found sa China nag naghimo sa China, China nga nasod gikan sila sa Middle East or Kanaan or Mesopotamia tabok sila din paingon sa China na karon so tigulang kaadyo jud ang nasod nga China that's uh, 3,500 more or less 3,500 years uh, before Christ pero plus 2 years karon, ah, 2,000 years karon. So 35 plus 2,000, 5,500 years old na ang China. So balik ta sa before Christ ha. 1,500 years before Christ ang pagpangguwaan ng mga reliyon, mga isim. So, 3.5 man so ang do na pa'y 2,000 years gaon na nga wala pa ni mga isin pure religion pa to nilang tataysihin gaon na nga 2,000 years first 2,000 years sa China mao na na siya nga ang giapuan to kana si <clears throat> Xiangdi, most high god ba siyang di mo gitawag nila niya muna at ginoo sa tong mga ninuno Xiangdi. di ilang lolo, lolo kausay sa mga original ancestor in just noon ang mga Chinese Chinese mabit na naidang batasan pa ang Chinese nga nasibo sa seven chakras gentle kind very earnest subayan na nato daghan wise very wise na sila ilang ilang mental mga wise kay na sila mabitaw nga pag empowering na daghan dali na kadto mahimo silang negosyante entrepreneur makahandle na sila og mga businesses nang hari ron tibok kalibutan nga mga negosyante Chinese man kita maglisod patunan pa usa pa ta learn makalearn og entrepreneurship so um, through experience nga may action sila dito ka-artist o communist nga paboran la pobre lang as rebellion sa mga batok sa mga uh, kapitalist kay taas kayo na ilang hatred tungkol sila pag sa Amerika nga may nira, may nero sila kanang mining worker sila ubang pang part sa kalibutan nga upres kayo ang mga Chinese dito sa Europe ban ah. so kusog kayo lang support sa pagsod sa communism ag atism way ginoo ya pabor sa mga pobre ang communism kapabor sila giilog ng power giihaw nila ang mga uh, mga kapitalista hasta hmm, tong sa ilang kuan uh, katong sa China kay di mas nag makigubat sila sa Amerika nga powerful pa man katong niya sa China nga mga kadugo nila niabot og 40 million to 80 million ang estimate iunay lang patay gud ang mga negosyante nga Chinese didto nagihipos ang mga matawag og wala may gugma sa mga kabus ng mga negosyante dugoon ka dyan hmm, karon na dali ra kayo sila mo care sa mga kabus kusog ato sila no kay kawa na may babag ng mga kapitalista so nagkuan po nag, nagsilbi po to sa mata sa Ginoo dili po to totally nga wrong kay lagi po ira man sa Ginoo ibali itong mga souls nga nangamatay na wag tang jud ang dako adjong babag paspas ka jong sa mo implement sa ilang gusto pag-support sa mga kabus mo na nga ang China karon as supporter sa mga kabus gabi ka powerful ka jo gabi ka powerful. Sa China lamang daan, ang iyang progress, ha? Progressive man ang USA. Ang nahimo sa USA sa ilang 2,000 years of uh, uh, prosperity. 2,000 years, ah di 2,000 years, 200 years dahil, I mean, 200 years na uh, prosperity ang say nagama sa Amerika karon ana pa karon mga roads mga railroads mga bridges tanan mga facilities communication na na transportation, mga malls, syudad na 200 years ha, ah, nga accomplishment kuha na sa mga Chinese in 30 years sa China and then mo pag pagdisim na ka sa China guwa sila to the world sila nga karon oh, mga 1980s man to nagsugod karon the last nga 30 years so sugod og 20 uh, tens in 200s mga 1990s kasugod ang China og tabang sa Europe ilang gihawas ang Europe I don't know, uh, ah, Africa gihawas ang Africa through aids and investments so meaning by giving a fish or teaching how to fish dole out and empowering charity duha ka charity gigamitin niya kusog kadyo ang rise up sa kanang Afrika kusog ang rise up kusog kadyo pagpanaghan sa mga pave mga cement roads concrete roads mga mga mga train mga railways mga mga madam, mga irrigation ano tanan-tanan ni kinahanglan nga sa progress na ma-empower ang mga uh, Africans the good education good schools mga communication mga palaghan sa mga cellphone nga makagamit sila na sa business o sa communications yung power gid nila ba gitreat gid nila ang mga Africans as like uh, their own Chinese nga mga citizens why why why discrimination kugang Amerika kay karon nakaamgo sa biyaan na sila nang wala na mo engage ang mga African countries 54 bayan ang nakabuok dako ba kayo ng Afrika naki progress na so graduate na sila sa siging pangayo more on give and take na so negosyo na kaginan siya ng mga Chinese po nadato sa samot pag mga Chinese sa trade nila investment nila sa Africa miaksyo pangulitaw ang Amerika kanang amgo gitawag ang out of 54 49 ang mitambong last week <coughs> nag-conference ang mga tawag ang mga African presidents dito sa Washington itawag ni invite ni President Biden pero maglisod maglabo malabo para og nak kuana tagam and then dukot na ang ilang relasyon sa China naagaling mga negosyo ginagmay na lang ang pahat sa Amerika pero muadjas ang Amerika kung dawat ko sa dawaton hindi man mo dawat ang Afrika o di Islam muadjas di sa mapareha ang tag sa mga Chinese so ang final beneficiary ani first gid ang mga Africans and then ma-benefited ang USA kay give and take man ang negosyo uh, pero ang China gid ang kusog China gid ang blessed ani kuyaw ka dyan nga pangitabo makita ni mo ang genuine nga religion love God uh, love yourself and your neighbor pero ang true complete religion is love God neighbor and self di ba pero ang China karon mas kuyaw kaysa Christian sa Amerika o Europe kaya Amerika is love, love self naman part man ng self Love your God, neighbor, and self mana. Self raman ang sa Amerika, muna surface, kaganang lang kapitalism, back up by their, their, their democracy. Ning practice lagi sila. Pero sila ra. Ming deteriorate, ming, degenerate pag-adyo ang African people. Nahutdan, nahurot, nga, kuha ng ilang mga natural resources, ilang mga mina, ilang land. Napabayaan ang ilang mga mga infrastruktura, wa imbis kinanglan nila mga transportasyon o kinanglan mga kasada para mga transportasyon kanangadagan paspas ang ilang movement dili wala communication wa po so stuck up sila murag um, kuan pa mga 15th century pa nga uh, ah, civilization hmm, dili kayo kalihok bintah man sa Philippines kay bisag uh, under ta US medyo nagka naman tayo mga kuan mga infrastruktura po uh, hinay lang pero na po naman pero dili lagi kuan dili lagi because of America kitara po yung gamot ba hinay po ng itong financing siguro ang leader po di kayo paspas at least kaliho na ata ang Africa dilo oy sawa pa mo sud ang China kay gituyo mo dyan nga isupres uh, exploit ang mga natural resources, mga natural riches pero suppress ang mga tao resulta makililimos masakiton ang mga Africans publika adyo then i-apply nila gi-apply nila ang dole out charity sige hatag pero calculated diba? Eh, ba ito yung kadalaw hatag Pakita, kitang tao lang hatag wa di gito mo ay nagsupport kada adlaw sa mga Africans gutom gud kanuna ay uh, eh. mostly gud ang Africans pero naalay tayong muhatag sila throughout through their churches you see gamit lang Christian churches o ilang mga NGO o government aids pod aids nga dili lagi infrastruktura moron on mga pagkaon ba tambal moron on pagkaon tambal na, na limited nga edukasyon so, Resulta, filth and squalor gihapon, ignorance and poverty gihapon. Hmm. Katong picture lagi nga uh, bata o tiguang nga uh, pilit na mong lakra na ang ilang ribs pilit na ang ilang skin wanay tambok mo nay uh, description sa nahitabo sa Africa sa under sa 200 years nga pagdumala pagdala sa mga Amerikano o mga Europeans so ah, dili ta kopya na listen to learn na nato ari sa ari ta sa China nga equal love love your neighbor as, as self as you love yourself love your neighbor as you love yourself and very powerful and then ikatulong uh, point kay isosceles triangle may 3 angle triangle ba triangle 3 angle the isosceles mini equal sides nan ang duha sa punuan two bases mo tong love neighbor ug love self unya paspasta aritas taas love sa atong Ginoo kay weak pang China ana <coughs> weak pang China na although doon na nay nag-increase nga number sa mga citizens nga ming trace up ni Siang Di naghinay na sila og kaplag ni Siang Di kay mga fake man nga mga religions ng mga isims mga fake na katolikism Protestantism kabantay mo nga ganing mga reliyon na mo appeal sa mga gira og kuyaw og makasubay dyan mo sa real story nga sila dyan nagkuhan sugba ba siya mo nakaingon gama og mga gira gumaog mga massacre, mga genocides. Kaning mga mga religious isims ba? Catholic isim, Protestant isim, ism, isim, kana Islam, Hindu Hinduism, kana Sinto isim, mga isims. Meaning, starlights, lights nga star, dili kay landag, dili na sunlight, kanang inar kanang new revelation kanang words atong Ginoo mo na sunlight moonlight tong sa ilang uh, mga apostolos tulis og mga uh, prophets mo moonlight landag sa una-una ba moonlight di kay landag pero landag na pero ang sunlight kaning inar new revelation may pinaka landag na starlight kay gi-erase nila or gi-suppress nila or gibagtang gi-exclude nila ang sunlight ug moonlight salig sila sa, sa ilang starlight ng mga isim so tanaw ng mga isim sila capitalism oh, ang naiubos sa capitalism ming ming sandig sa communism love for the poor capitalism is love for the rich hatred for the poor bali ang communism love for the poor hatred against the rich o away ng duha tanawang resulta baha ang mga dugo ang away sa ah, ang pag ang gira sa mga kapitalism kadtong mga world wars mga world wars first second world war pila namatay sa first world war hmm, mga 20 million second world war mga 40 to 60 million ana unya dia pay previous ana nga mga war religious war katong uh, Vatican nga nagsugo ang nag-implement ang mga Spanyol Spain under nilang King Philip katong Inquisition uh, ah, target nag ang Inquisition gitarget og specific nga mga grupo true Christians o true Jews katong dili mo pamimbiyar nila katong loyal to Christ ba pila ang total nga kwintada nga napatay nila sa throughout the dark ages no nga katong centuries nga gitawag dark ages itong persecution ba nga gitawag og inquisition catholic inquisition um, operated by the Vatican and then implemented by the Spaniards. Ang napatay nila 80 millions. Mo yung mga sense, mga innocent nga mga sense sa Ginoo. And then katong nakaikyas, yung spread niya to sa Arab countries, ilang gisugo nila ang si Muhammad, Muhammad Muhammadanism, kanyang Islam. Kaya ang nagbuhi ni Muhammad, na founder sa Islam, Batikan man, mga Katoliko man, mga Jesuits o mga Agustinian priest diya sa Batikan. Ilang ipakaapan si Muhammad nga mo himo og religion ng Islam, Muhammadanism. Ah, pag dako na kita nang bakapan, political mga armas, kwarta, tanan, tanan kinanglan So successful no dito sa Arab ka nga area to. So pag dako na sa Islam, mo na po to'y gisugo na mo'y mupatay sa mga ng kalagyo nakaikyas sa mga Christian sa so, Diyos mas grabe naghangga do matud sa uh, one nga documentary is 270 million total 270 million ang napatay versus sa 80 million ang napatay sa Catholic Inquisition. So, religious war to. After sa religious wars, here comes ang uh, world wars na sagol na, economic, political ng mga reasons. Appeal po ng religious reasons. Pero unay na to, unay. Kung to, more on Catholic versus Protestant. Ito nagka anggo nga mga Catholics nga ning biya na himong mga Protestants ning mo to nakaaway na nila mga Katoliko unay pilay patay some 20 million sa First World War ja mga 40 to 50 million ang Second World War so resulta daghang namatay ng mga inosenting mga tatay bana o mga tatay di ba daghang nahimong mga widows and orphans mga bata nga jamon father mga fatherless na so kasunod naman to gamay raong diferensya ang first ug second world war sa time gap 19 early 1900 ang ang oh, mga samtong year ang first world war first 3D uh, dapit sa mga 1930s 1910 na na and then ang uh, diha pa sa early 19, uh, 1900 so pag dili na sa 1940s ang Second World War mag half sa mga dapit sa mga 1935 sugo na sugo na at sa 1945 So, duol ra kayo so the same na nga generation di kayo layo nga generation or kasunod na tatay og mga mga uh, ah, sibing lolo na imong lolo na mga anak ang mga mga nangamatay nga sundao so ang mga anak adto nga mga ilo na mamaor mga edad kaning generation na nga mga orphans or mga fatherless mo ni nakadevelop og kahiyubos sa Christianity og sa capitalism Kaamgom sila nga mo kusis sa war, kusis sa dili kay sa war lang, kusis sa kamatayan sa mga lolo o tatay. So, nawa gid ang ilang pagtahod sa Christian God. Kay fake man nga Christianity god. So, damay ang Jesus, oh, God na damay. Wa na sila to ginawa mo na na-achieve. At least the plus circumflexed ang scientific finding ni Darwin, Charles Darwin na evolu evolution na yang gisubay nga <coughs> kuan ko ta watang start o creator meaning what dili creator ang kasugod na kundi start ta as amoeba so gamay cell bacteria associated sa sakit din ang bacteria po so bad shot kayo low low low low label kayo ang ang, um, ang word na to as um, likan <clears throat> sa mga anak ta or derivatives ta sa bakterya and then nahimong more intelligent nahimong unggoy samot gihapon kay associated mga unggoy nga brainless wala utok so low self worth kita Hmm. Dali ra kadyo ang mga anggir, ang hitrade kay wa may word ang tao, wa word ang filuman, dali rapat 'yon. So dali paspas ang gira og patay ana. So mo lang nga imbis dili ka unta mo patay sa imong guling blood brothers kay mo na ni mo nga love kin kung nahimo man dyan sa mga Ruso ni Andrew Stalin hanggang Stalin ilang Lenin ihaw gid ang 20 millions ka mga Russians filo Russians itong mga kapitalista ihaw na grabe pa dyan ni Mao sa China na sa nakamove na ang evolution atism o communism sa China kaysa kamachitong 40 to 80 yun ang estimate nila nga nangamatay sa ng mga kapitalism, kapitalista. Ito sa side sa kapitalism. Hmm. Although na apoy na na naangin mga anak ko na eh, may di pa makamao na mga nagagmay pili pero naangin ba itong nangamatay sa famine resulta sa komunista oh, basta kay 40 to 80 million ang kasulti sa China so kining klase siya nga mga resulta way oh God no, na may God kung nakalearn ang China yung assert sila sa paglove neighbor and self ming ming ming assert sila baka nang yung graduate sila baka nang mura bag ming force out sila magawa sila sa capitalism na self love lang mas grabe mo mo punuan tanan nila tanan kugubot ang sa comments sa response naman sila vengeance na sila pero ang kasulod ito grupo sa fake Christian na ang gihug makahulingon na di ay nagaling sa ni Borles hmm. wag matuman ang gingon des Bible nga love God above all neighbor and self wa na matuman sa reality gimo na lang buwak-buwak ba pasada para moangay ta sa religion pero sa reality, jud reality, ipaktis sa mga katoliko, protestante, katulad yung more on self, jud. Tumon na nabunga og rebellion mo ng communism ng labas, pugos nila ilong power ug ang kwarta. Ano nga patay daghang adjong mga negosyante. Abot tanan og 40 to 80 million sa China. <clears throat> nakaamgo sila nga dili nga na dili pwersa dili pugos maning gi otro nila dili na communism socialism na milder na siya balance na pod love for the rich also mga kapitalista mga negosyante as well as love for the poor po mga mga trabante mga kabos sa so, diha na nag-utok na yung duha ka tinabangay na murot teamwork na diha kusog ka jong tulin sa pagbis kusog ka jong tulin sa pagbis katong hanginan jong nga in 30 time 30 years time lang sa China na gikan sa publika adyo pero nganon na ka overtake sila sa accomplishment sa Amerika nga 200 bilig 200 years nga richest naman ta kayo Amerika after 200 years so meaning power sa lab neighbor og love self magkauban magteamwork self a neighbor meaning self and others meaning um, in some cases kapitalista o ang laborer meaning employer o ang employee kanang klase nga mga power nga maglihok motivated ba inspired tanan grabe kuso ka just watch sa mga YouTube sa YouTube videos nga nag-describe sa China mga accomplishments sa China mga investment nila sa China o outside China napalihok sa China ang dua ka power ang kulang na lang ani kaning kaning top nga angle center nga upper angle napalihok na sa China ang dua ka angle sa base neighbor and and self employer and employee kapitalista and laborer or proletariat pero ang upper wa pa mapalihok sa China kay at least pang China kapag ka uh, ah, amgo karila sa China nga ang Ginoo dili ditong Christian God kamoro man ang kislagan ng Christian God God of the Bible mas kabantay nga ang tinog ang Ginoo dili po nang nasa gipromote sa mga nagdaha sa Bible kulang ng ilang Ginoo di na mo ilang Ginoo di na mo real nga description ng Ginoo ilang i-describe ang ginoong uh, God of Prophecy no, eh. ito ilang i-describe itong mitabo nila uh, time ni King Saul ang ginoo <clears throat> kuan ko no kaya iputol na ang story ang ginoo mas manggiloyon pa si King Saul so ilang gipaint ang ginoo nga God of Wrath kaya nasuko bitaw ang ginoo lagi kaya eh, wa tumanan ni king sahol nga hotdon ug patay ang mga bata tigulang ang bay tanan basta mangnat sa kanaan so ilang gipin ang Ginoo nga bad ang Ginoo merciless so mao ginay main laba nga main yun nga pangbato nga uh, proof or argument sa mga nahimong atheist o communist nahimong skeptic kung against ka so hate na kayo ang dili lang kay God the Bible gi kuridas na basta God creator na kuridas apil na katuong silang mauna uh, ang creator nga real character creator mao na nas Bible yung sa kabantay ng lima o oh. kuha na ka ng half na ba half ra or partly ra ba di mo real total real nga creator di mo full description sa creator so ang ato ani is nga nakadawat sa in our revelation nga kailata sa atong Ginoo nga tinuod nga dili maunang nang gidescribe as Bible or gisakol-sagol na gilibog-libog na as Bible we shall complete the three angles love neighbor, love self, and love God which is wala pang China pero nanay ang gasugod ng mga Chinese group ron mga Christian sa kasagaran ilang isubay gi tres up si siyang di kung naabag gid si siyang di kung real bagay si siyang di ah, namin na sa inagilitang um, si Most High God why name siyang di pero Most High God, Englishman. Muni, God sa atong original nga mga ninuno, sa atong mga kaluluhan, mga sister sa China. Apil si Lolo Kausay o yung mga ninuno. Mga yo, no? So, apil ta ni, bisan niya sa Pilipinas, mas makaserve ta sa atong baga kadyo nga 3 billion na ni ka mga Chinese brothers and sisters, blood brothers and sisters, racial brothers, kung makasyota nila dali sa third missing angle kanang gitawag chief cornerstone kanang gitawag og father and father Yah Yahuwa na uh, nga nahimong son Yehoshua Jesus Christ ba kana may kulang nila which is dato ta kayo na na, na yang mga libro na to kaning sunlight sunlight kaning landag kadyo nga light kaning new revelation so duty na to nga makatabang ta sa China nga makaamgo sila so kaning atong target doy nga apps na usa lang ni sa napatay translation na ako'y gikuan dito share nga po sa translation sa mga in our books pero sa music na speak mo niya kung gusto mo itabo simple lang kadyo kung magamaanan na nimo ni o formula nga imong i i-coded na nga na competition automatic kaysa nag-ingon katurang do sa code A ang atong utrohon or iset So, batanta karon 440 na sila. Madto ko sa mo fill up ako sa do sa code A nga ako isit og 396. Mm, adjust na tanan. Sakto na nga frequency tanan. Asang napita. Adto baka sa ikapulo nga do kay ikapulo nga scale na to, ikapulong set na to sa do re mi. Ikapulo na tong do no mo na Ano kay changes to katurang usay mong isip automatic nagkalculate ang atong uh, program or code or apps so dyan na kaadyo basta magama na ninyo na ang jamo na lagi to nga um, kopyao na to ang work or kanang mabuhat sa City nga maka-adjust na siya sa maka-adjust na siya kay original nga voice adto na to is 396 man do original do mother do uh, ah, code A so 396 uh, ah. pwede ka man to program nga magama na sa additional versions na uh, based sa re na pod code B na may na pod code C uh, na 51 hertz katong sa re note nga rin nga code B 432 Hz to hmm. pwede mo produce automatic ka na di ba hmm. third nga version na higher higher sa ating tingog kaning 51 Hz sa mini code C dili pat na version sa kanta na tingog ba tingog 5 to Hz so sa fa na chord D Code D na code D gamit ang, ang beginning ang K nga chord lead chord ari na puta sa, sa E so mo na so sa original nga rin 594 hertz the lot 639 hertz mo F dyan sa T 741 hertz mo na chord G so bisag kasara ara mo kanta or mo tukar uh, ah, pwede automatic na to produce ang 7 nga uh, nga chords so meaning usaray atong i-adjust katurang mother do original do chord A adjust tanan yung sounds tanang tikla o tanang string and then pag nanay mo kanta so halimbawa mo gamit siya sa code A na to uh, ah, human kanta uh, nalakay ipos nga uh, usa lang bisag usa mas mayog usa ra ka buton nga uh, mo produce og katong remaining nga uh, six versions um, automatic to mura ka audacity lagi ganun kay i mano man imong audacity na isa usahon po nimo bisan og magsugod ang singer sa ang babae na siya sugod sa kanang F or G man na so di asa either uh, 639 Hz la or sa T nga 741 hertz na diha ang chord, chord F or G ang baji o makaluluray sa kamay ari sa so fifth fifth chakra or fifth chord uh, 3 ah 596 ba na 596 years ano, pwede sugod so, dyan diha basta pag sit na to sa core uh, sa, sa sa button pag tulpok na to katong wala wala version katong ano man na kanunay ang wala kay sar may kantahon di ba pero bisa asa sa pili pwede sa sa Code F kung badji, code J kung badji. Pagkanta sa badji, anak, kasala sa kanta. Ang lacking or remaining nga unom, automatic to adjust. Murag, atong gipa, work ang audacity um, automatically. Mm, mukuan naman ang tingog nung pod, mo gamay. Ang, ang, mo na kaparat sa audacity. Mutalinis. Mutalinis ang tingog sa badji ah uh, bitatalaki kasugod uh, 39 39 at uh, 396 no sa base no code A ah, kung imong i-adjust ngadto sa remaining uh, unom uh, ah, chord B C D E F G ang tingog pud mo gamay mataligtiw mataligtiw pero original voice na sa laki man mao mangyapon ang tinguga ah. to habog lang kaon sa lang nato kung ma-avoid na siya ma-notice mo ko na kung higher na ako na sa gap hindi man ka sa 396 na 741 nadyo na kadyo na ambot na saon pero ganang sa uban nga duol kayo para nang 440 gihimong 396 nindot kayo og effect og resulta mas mulami inon ang tingog sa laki or sa bayi kanang 440 nila i down na to sa 396 mulami o katong ang akong taktik pod kay kuan man uh, ah, kung bayi akong tanawon ang chord sa ultimate guitar ni gamit so chord G sa bajipitan okay ah, ba man kung chord G nila is kuan plus 44 man no sa atong 741 so 785 nila uh, 785 na to i-check um, 785 So 75 dito sa Audacity iko na mo from 75 to 741. Ang ana ra imong sa Audacity. Ang mm, resulta na nindot mas nindot ang kuan. Mas nindot ang resulta lami kayo feeling hastang voice lami. So mga tudoy no at least na na layout na ko ang overall nga uh, target or plano nato sa music magama ta og uh, apps nga ang atong mga instruments ya isibo ang voice according sa original do re mi fa sol ang original nga 7 notes katong Ginoo nga <clears throat> um, hopefully ha ngayon po ko confirmation pero nagkadako kayo ang mga proofs nga sakto ta nya natan ego natong tong center nga mga figures kani nga tong gipang mention nga mga numbers nya akong gi research pro na mga voices sa mga animals mga baka hmm. musibo ba na ako yung mga na-discover katong tingog sa mga krokoto anang tukmo o sibo sa ari sa ubos nga uh, dapit sa do ogre uh, ah, hibulong ka nganong sibo asang baka tugisit ni sa Ginoo kanay mga tunada mga notes sa voice o sa mga music so I predict or I foresee nga the more we we proceed with time the more evidence nga mo confirm dili mo mo change mo confirm kung mo change na mo refine gamay ra katong ingin nga plus minus na kung dunay mga changes <clears throat> so we are now becoming the longer we go the more nga mo himo accurate ka ta mo solid ba kayo atong gibarugan so dili kayo nga mabuak or mahagba or ma-destroy nga sayop jud ta dili <clears throat> the more magkakorekta kay mo adjustment ta kung dunay gamayng bikil sa let's say ang 4 ang 741 kuan na gamay murag uh, ah, daplin ra ang 745 di pinaka center oy adjust naman na nato imong kay dakog uh, uh, changes okay so <clears throat> mao ni uh, <clears throat> ibalik-balik ni kining klasehang uh, gidiskusyon taas na ni kayo pila naman ka oras ang diri sa ako is 2 hours and 22 seconds 110.3 megabytes <clears throat> so mao ni ang musit nato as discussion o guide sa nindot kayong ang kami nga apps music apps uh, mangita pa nga ana um, ah, kuan primordial Dorimi music apps or primordial Dorimi adjuster oh, nga may ana <laughs> okay <clears throat> God bless tanan uh, amping mga bata